Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում երկու հայրենիք չի լինում վերնագրով հաղորդումը ԼՂՀ պաշտպանության բանակի բուժարայության ենթասպա ավակ բուժքույր Արևիկ Անդրյանի մասին։ Անդրյանների ընտանիքը բնակվում էր Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղում։ Արևիկ Անդրյանի հայրը գյուղի կրթօջախի տնօրենն էր։ Նրանց ընտանիքում տխուր իրադարձությունները հաջորդեցին միմյանց։ Դեռ 4-րդ դասարանում էր սովորում Արևիկը, երբ կորցրեց մորը։ Հետո ավարտեց միջնակարգը։ Իսկ ցաներ հիվանդությունից հետո հայրը միայնակ թողեց աղջկան։ Արևիկը որոշեց ժամանակավորապես տեղափոխվել Սունգայիթ քաղաք, որտեղ քույրն էր բնակվում։ Քրոջ մոտ փոփանք որոնելով, կարծես ժամանակը կամած-կամած ապակինում էր աղջկա հոգու վերքերը, իսկ բուրքուր դառնալու երազանքը գնալով ավելի ու ավելի էր պարտադրում աղջկան, որ เป զի ազատ ժամերին կարդա բժշկական տարաբնույթ թեմաներով գրականություն։ Դա 1988 թվականն էր։ Արցախում ազգային ազատագրական շարժումը նոր էր սկսվել։ Մի անգամ աշխատանքի գնալիս Արևիկը ինչ որ իր առանցում նկատեց Սումգայիթի փողոցներում։ Իսկ աշխատավայրում երկու ադրբեջանուհի զրուցում էին, որոնցից մեկը այսպիսի խոսքերով ավարտեց զրույցը. «Ճիշտ են ասում, որ ընդամենը մի հայ պիտի ապրի, այն էլ թանգարանում»։ Լսածին չէր հավատում շարունակում էր ապրել օտար քաղաքում։ Իսկ երբ մի անգամ երթուղային տաքսում քերին կամած կամած շշնջաց ականջին ասելով որ պետք չէ բարձրաձայն հայերեն խոսել, արևիկը կարծես զգաստացավ։ Սումգայիթում վուրճրագործը շարունակում էր հոշոտել, խոշտանգել, բռնաբարել հային։ Վերջապես ադրբեջանական մի ընտանիք ասաց, որ ժամանակը խիստ ծանրաբերված է տխուր իրադարձություններով եւ նրանք անպայման պիտի հեռանան քաղաքից եւ օգնեց, որպեսի Արևիկը քրոջ ընտանիքի հետ միասին փախչի Սումգայիթից։ Տիկին Արև այսօր պատահական չէր դες այդ հանդիպումը, որովհետև Փետրվարյան այս օրերը ուրախ եւ տխուր փոթորկահույզ հիշողություններ են արտնացնում բոլորիս սրտերում, հոգիներում։ Ինչպես սկսվեց դες համար Արցախյան շարժումը։ Փետրվարյան օրերին ես Սումգայիթում էի։ Այսինքն այնտեղ էիք մնակվում ընտանիքով։ Ընտանիքով չէ, ես Ղարաբաղից եմ, այդ ժամանակ դեղ էի աշխատում, ապրում։ Երբ սկսվեց շարժումը, ես Սումգայիթ քաղաքում էի, չի իմանում։ Անցնում էին դեղի փողոցներով, տեսնում միտինգներ, էլի չէի հասկանում, թե այդ ինչ է կատարվում։ Հենց այդ օրերին գնում էի աշխատանքի, տեսնում դեղ երկու հոգի սենց խոսում էին կատաղած Ճիշտ են արել, որ ասել են մեր հայ պիտի թողենք այն էլ հանգարանի համար։ Խոսում են, էլի չի ուղեղս մտնում, ես ինչ է կատարում։ Ես ինչ իմանամ, որ շարժումը սկսել է, իսկ մենք ընդեղ էինք, բանից անտեղյակ։ Հետո տեսա Սունգայից հանցանություններ ժամանակ ես ընդեղ էի, թաքցրել էին ինձ։ Ինչպես ստացվեց, որ փրկվեցիք ամբողջ ընտանիքով։ Ծնողներս մահացած էին, դեռ գնացել եք քրոջս մոտ էի։ Հայրս մահացավ, ես շատ ծանր տարա, չի սпасում ջահել մահացավ, շատ էի կապված հորս հետ, իսկ մայրս շուտի մահացավ։ Ծանր տարա, մին քանի ամսով տարել են դեղ, որ ես մի քիչ ծրվեմ ու մնացին դեղ։ 85 թվին գնացի, 88 թվին հետ դառա։ Ինչ եք հիշում նաև Սումգայթյան այդ օրերից։ Ոնց էին վերաբերում հայերի հետ, ոնց էին կոտրատում, որ գնում էի տրանսպորտով։ Մի անգամ է քերուս հետ էի, հայերեն խոսում է քերիսը, ինքը Բաքվում էր ապրում, Սումգայթում աշխատում, ասում սուսարա, մեր լեզվով մի խոսի, ակ ականջիս, ասում դու չի ամանել լեզվով չխոսեմ։ Հայրս գրականության ուսուցիչ էր եղել, դպրոցի դիրեկտոր։ Հայոց գրականություն միշտ սիրել եմ, այն ժամանակ որ սաղարգելված է եղել, բայց ես կարդացել եմ այդ գրքերը։ Հետո ասում ամի խոսա հայերեն, ասում լսում եմ, ասում ինչի համար չպիտի խոսեմ։ Ես ազատ գնում եմ, չի սпасում որ մի անգամ կարող են մեզ չի հավատում։ Եվ ստացվեց, որ փրկվեցի Ֆուլայքից։ հա, Ճիշտ է, ադրբեջանցուն տանիքում էին պահել, հետո եկել եմ Բաքու, հետո եկել Ստեփանակերտ։ Առանց երկար մտածելու Արցախ եկամ, ասելով որ պետք չէ բախտ որոնել ուրիշ հայրենիքում, քանի որ երկու հայրենիք չի լինում։ Մասնակցեց ցույցերին, ամեն ինչ անսովոր էր։ Անկամ առաջին անգամ լսելով հայրենիքի իսկական պատմական անունը Արցախ զարմացավ։ Ցույցերում ելույթ ունեցողների հայրենասիրական ճառերը ավելի ողջավորեցին աղջկան։ Որոշեց, որ միշտ իր հարազատ ժողովրդի հետ պիտի լինի։ Այն ժամանակ շատ հայեր, որ դուրս են եկել, ես հետո ասում խիչի գնացի արտասահման, բայց ես եկա Ղարաբաղ։ Եկա Ղարաբաղ եւ Եկա Ղարաբաղ ու ստեղ գնացի միտինգների։ Ճիշտն ասած, գնաց մի անգամ են կենտրոնական հրապարակում, որ Արցախեր գրած, ասում ամեն ինչ հասկացա, բայց Արցախը դա ինչա նշանակում։ Ճիշտն ասած, չի իմացել, որ Արցախը Ղարաբաղի պատմական անունն է։ Ու գնացի հետո միտինգների միշտ խոսում եմ Երազովնա, ասում ես ինչ անեմ, միշտ հայրենասիրական գնում ենք լսում, պայքար, պայքար, բայց ասում ինչ անեմ, որ ինձ էլ մի քիչ բավարարված զգամ ու երազում էի ինչ պիտի անեի ու այս ժամանակ ես պոլիկլինիկա մտա աշխատանքի մի քանի տեղ աշխատեցի վերջում պոլիկլինիկան գնացի հետո ընդեղ մեզ ընկերուհի եղավ իրան զինկոմիսարիատից կանչեցին ինքը գնաց Թերեզան էր գնաց մի ես էլ մի քանի հոգի կամավոր գնացինք վայնկոմը Ժամանակը իր պահանջներն է թելադրում։ Մի խումբ երիտասարդ բուժքրերով գնացին Զինկոմիսարիատ, որտեղ աղջիկներին շատ լուրջ ու խիստ ներկայացրին իրավիճակը, սակայն նրանք համառորեն ստիպեցին, որպեսզի իրենց անուններն էլ գրեն կամավորականների ցուցակում։ Ինքը մեզ բացատրեց, բայց գիտեք, որ ինչա լինելու գնալու եք դիրքեր։ Իսկ քրոջս ամուսինը շատ խիստ էր։ Ես թակուն կամավոր գրվեցի, ընկերուհուս անունը գրեցի Անյուտան։ Թադևոսյան, Թադևոսյան Անյուտան։ Ինքը գյուղում է, հեշտ չէր իմանում, որ գրեցի։ Կամավոր գրվեցինք ու գնացինք հոսպիտալը հիմնվեց, մտանք ու սկսեց շարունակվել։ Ճիշտ է, ես քրոջս ամուսնուց վախեմ, բայց ինքը սպանվեց Շուշին ազատագրելու։ Հիմա էլ որ գնում եմ ինտեղ քուրս վախեն գնում էր, ասում եմ, չէ, գնում եմ վրեժը առնեմ։ Այստեղ բուժսարայության ենթասպան ավակ բուժքույրը լռում է, հայացքը հառելով հերումները, անգամ դժվարանում է պատասխանել իմ այն հարցին, թե ինչպես հարմարվեց դաշտային հոսպիտալին։ Ինչ եք հիշում այդ տարիներից։ Արցախյան շարժման փոթորկահույս օրերին դուք կանգնած էիք մեր զինվորների հա։ կողքին, վիրավոր զինվորների կողքին, դաշտային հոսպիտալներ, դաշտային հոսպիտալներում։ Մի քիչ ավելի մանրամասն պատմեք։ Ինչ դեպքեր եք հիշում։ Մեր գյուղում մահա Խրամոր գյուղը, որ մի հատ մահ է լինում, վախենում ենք տնից դուրս գանք, վախ կար մեր մեջին, բայց օր է եղել, որ վերած դիագնոզ շարած դիագնոստիկային նկողում, թե վեզներում բայց արդեն մենք սրտապնդվել էինք, աշխատում ենք օրնիբուն, այնքան անգամ առաջ են գնացել զինվորների հետ միասին, կռիվ որտեղ որ գնում է։ Շատ մահեր ենք տեսել, շատ դժվար օրեր, ծանր օրեր, բայց աշխատել ենք։ Մնակ ես չմլա շատ ընկերուներ երևի սաղը գիտել։ Դրանով ենք մենք ուրախանում, վերասում են հին ծառայողներ են։ Ինչ կոչում ունեք Գինարև։ Քանի որ ես բարձրագույն ցավոք սրտի չեմ ավարտել, ցանկացել եմ շարունակեմ, բայց հայրս մահացավ, բարձե որ ծնողները պիտի թիկուն կանեն, որ դու գնաս սովորես։ Ավակ ենթասպա եմ ու շատ շնորհակալ եմ մեր նախարարությունից, որտեղ միջև 50-ը որ լրանում էր, ուղարկում են թոշակի, պետք է մտածես որ ինչ աշխատանք գտնես, բայց հիմա անցել ենք թոշակի ու հիմա նորից մնացել ենք ծառայով, աշխատում ենք հոսպիտալ։ Որտեղ եւ ինչպես դիմավորեց Արևիկ Անդրյանը հաղթանակա։ Այսօր էլ շարունակում է աշխատել Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում։ Ինչպես դիմավորեցիք հաղթանակը։ Մեծ ուրախությամբ, մեծ հպարտությամբ։ Որտեղ էիք, որտեղ էիք, որ արդեն զինադադարը կնքվեց։ Արցախի սաղ մարզերով մենք եղել ենք ամենտեղ, սկսած Լաչինից Շուշ Իսագորում։ Ամենտեղ մենք հոսպիտալներն, որ ստեղծել մենք եղել ենք, վեզդում ենք եղել, միշտ լսում ենք ռադիոն այն ժամանակ, այսօր 1 օր է, 2 օր է, 3 օր է, որ չեր լսվում ականը։ Հիմա աշխատում եք այստեղ վիրաբուժական բաժանմունքում որպես ծառայող ավագ բուժքույր ավակ բուժքուր եղել եմ, բայց որ անցել ենք թոշակի, մնացել ենք աշխատում ենք բուժքուր։ Այսինքն դարձյալ ձեր կյանքը շարունակում եք զինվորների հա, հետ, հայրենիքի հա, հետ։ հա։ Պատմեք այս աշխատանքների մասին։ Այսօր ի՞նչ պայմաններ կան այստեղ։ Ավելի բարեկարգ է, որ մահերալինում էլի տխրվում ենք, պատերազմը չի վերջացել։ Պատերազմը չի ավարտել։ Ինչ կմաղթեիք հայ ժողովրդին եւ ինչ սպասումներ ունեք, արդյոք աշխարհը կճանաչի Արցախի անկախություն ծնողությունը։ Հավատում եք։ Այո, բարձ է որ ամեն ծնող կուզի որ իր երեխան ապրի ազատ, անկախ երկրում, այսինքն Արցախում։ Գալիք տարում իմ տղաս պիտի գնա ծառայի։ Քանի երեխա ունեք։ Զույգ երեխեք են ծնվել, ուշ եմ ամուսնացել։ Հիմա շա ժամանակ ասում են՝ «Տատի, քեզ վիրավորում եմ»։ Ոչ, երիտասարդ եք։ Պատճառը պատերազմի մասնակցել են եւ հիմա ուզում են որ Արցախը ճանաչվի որպես անկախ պետություն եւ մեր երեխաները հայերը ապրեն ազատ, անկախ, խաղաղ երկնքի տակ։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք երկու հայրենիք չի լինում վերնագրով հաղորդումը ԼՂՀ պաշտպանության բանակի բուժ ծառայության ենթասպա ավակ բուժքույր Արևիկ Անդրյանի մասին։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ ձեր ունկնդրությանն ենք առաջարկում Զորի Բալայանի Բժիշկ Մարությանը եւ նրա պատերազմի հետքը երկար է մնում գրքից մի հատված։ Կամուրջները պայթեցված էին, Մենք անցնում էինք երերուն տախտակների վրայով։ Դա առաջին լայնածավալ օպերացիան էր եւ այդ ժամանակ առաջին երկար ռազմական ճանապարհը։ Եվ մենք ոչ թե կինոյում, այլ մեր սեփական աչքերով էինք տեսնում հետ պատերազմյան մոխիրները, այրվող տներ, ջախջախված տանկեր ու ԲՄՊ-ներ, վառվող ավտոմեքենաներ, ընտանի կենթանիների դիակներ ու մեր հարկավոր այս ամենը ինչու ապրելու բնական ցանկությունը պատասխանել պատերազմով լաչինը վառվում էր։ Մենք ցանկացանք նայել հիվանդանոցը, բայց հիվանդանոցն էլ էր վառվում։ Խաչմերուկներում կանգնած էին մեր տղաները, եւ հանկարծ նրանց մեջ տեսնում եմ Մելսիկին։ Ընդամենը մի ամիս առաջ էի վիրահատել նրա թոքը։ Նա իրենից ներկայացնում էր օրգանիզմի հավաքագրական պահեստային ուժերի անհերքելի ապացույց, ապրելու եւ հաղթանակելու կամք։ Այդ պիսիներին չպետք է քշել անկողին, միայն կվնասես։ Գնացի շտաբ, Ֆելիքս Գզոյանին շնորհավորելու։ Նրա ձայնը կտրվել էր գորգորալուց։ Ինչու ես գոռում, այսպիսի ուրախություն է։ Ինչի վրա ուրախանամ։ Այս ավազակների նա ցույց տվեց բեռնված մեքենաները, միթե པարզ չէ, որ սա տեխնիկա եւ ուտելիք է եւ օթի պես անհրաժեշտ է Արցախին իսկ սրանք կողոպտում են։ Սրանք ոչ թե զինվորներ են, այլ սպեկուլյանտներ։ 4 տարի շարունակ մենք ձգտում էինք միացման, եւ ահա ճանապարհը բաց է։ Ժողովրդի զանգվածները նետվում էին առաջներում բաժան, իսկ այժմ մեր Գորիս քաղաքը այստեղ գրկաբաց ընդունում էին։ Դա միավորման իսկական տարերային ժողովրդական տոն էր եւ այդ տոնի փայլի տակ մեզ ոչ թե էական թվացին այն սև բծերը, որոնք այդպես վրթովել էին Ֆելիքսին։ Մենք էլ ցանկացանք մեր ճանապարհով գնալ մեր Գորիսը, բայց հարկավոր էր վերադառնալ Շուշի հոսպիտալ եւ բոլորի հետ միասին նշել մեր միացման իրական տոնը, իսկ ամենակարևորը լինել պատրաստ վիճակում, դեր ինչքան ճշնամիներ կան սարերում թաքնված, հողի մեջ թաղված, որքան ականներ, ափսոս, մենք չէինք կարող գնալ Գորիս։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք Զորի Բալայանի բժիշկ Մարությանը եւ նրա պատերազմի հետքը երկար է մնում գրքից մի հատված։ Ավարտեցին կորվա թողարկումը։ Այն ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։